Անի շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սա մեր առաջին հանդիպումը չէ, բայց այն եղել է շատ վաղուց ու դու ահագին ասելիք ես կուտակել, ես համոզված եմ, որպես ակտիվ երիտասարդ Արցախաբնակ, ով շատ երկրներում է եղել, ծրագրերի է մասնակցել եւ համեմատելու բան հաստատ ունի Արցախի իր առօրյայի հետ։ Խնդրում եմ պատմես այն ծրագրերի մասին, որոնց մասնակցել ես եւ համեմատություն անցկացնես այստեղի երիտասարդի առօրյան եւ արտերկրի։ Թերևս կսկսեմ վերջին ծրագրից, որը ամենից երկարատևն էր, այսինքն 1 տարվա ընթացքում մենք պետք է ուսումնառություն ստանայինք Հունգարիայում եւ իհարկե համեմատելու շատ բան ունեմ, թե ընդհանրապես երկու տարբեր երկրների միջև կարող եմ համեմատություն անցկացնել, թե ժողովուրդների միջև, թե առանձին վերցրած ուսանողների երիտասարդների միջև։ Սկսենք նրանից, որ ուսանողները կամ երիտասարդները, ովքեր որ այստեղ փորձում են ինչ որ հնարքներ գտնել գտնել, զարգանալու, իրենց իսկ օղակից դուրս գալու, իրենց հասարակությունից ավելի լայն մտածելու, իրենց մտահորիզոնը լայնացնելու, այդ ամենը չի դիտվում կենտրոնական Եվրոպայում։ Ոչ միայն Հունգարիայում եմ եղել, այլ նաև ընկերները շրջել են կենտրոնական Եվրոպայի երկրներով եւ ամենտեղ նույն տեսարանը, որ ուսանողները, երիտասարդները զուրկ են մոտիվացիայից ինչ-որ մի բան անելու, զարգանալու, բայց զարգանալու այդ ձգտումը ունեն մեր երիտասարդները, ովքեր ցավոք սրտի այսօր ճակերտավոր իզոլացված վիճակում գտ գտնվելու պատճառով չեն կարողանում ստանալ բոլոր այն հնարավորությունները, որ ունեն երիտասարդները, ովքեր գտնվում են Եվրոպայում կամ այլ երկրներում, ճանաչված երկրներում։ Եթե ասենք տարբեր երկրներում կան կրթական փոխանակման ծրագրեր, մեր պետական համալսարանը, օրինակ, իրավունք չունի մասնակցելու այդ ծրագրերին, որովհետև այն կոչվում է Արցախի պետական համալսարան եւ այն ճանաչված չէ։ Հենց այս փաստը խանգարում է երիտասարդներին արդեն ավելի լայն մտածելու եւ փորձելու իրենց սահմաններից դուրս ձգտելու Հենց այս փաստը նրանց արդեն տալիս է բացասական էմոցիաներ եւ նրանք մոտիվացիա ձեռքվում են սրա պատճառով։ Այսինքն կա ունակություն, կա խելք, կա ներքին ուժ, ասենք։ Այո, ամեն ինչ կա այդ աղբյուրը, բայց չկա հնարավորություն տրված քաղաքական տեսակետից, որովհետեւ եթե վերցնենք ուսանողները իրենց խելքով, իրենց տաղանդով, իրենց ձգտումներով եւ նրանց տեղափոխենք հենց հիմա Եվրոպա, հենց կենտրոնական Եվրոպա, նրանք այնտեղ կդառնան առաջադեմ ուսանողները նրանք այնտեղ կհասնեն իրենց բոլոր նպատակների եւ կկարողանան դառնալ իրենց երազած բոլոր ծրագրերի մասնակիցները։ Բայց քանի որ նրանք ապրում են այստեղ, նրանք դեռ չեն կարողանում այդ ամենը անել։ Այնինչ նրանք կարող են անել Մայր Հայաստանի միջոցով ինչ որ մի ծրագրի մասնակցել, ինչ որ մի տեղ գնալ։ Այո, իհարկե կան ծրագրեր, որոնք փորձում է կազմակերպել մեր մշակույթի նախարարությունը, որպեսզի երիտասարդները գնան, մասնակցեն, բայց ելին նրանք չեն կարողանում այնտեղ հանդես գալ որպես Արցախի հանրաքարտ Արցախի Հանրապետության լիիրավ անդամ, լիիրավ քաղաքացի, նրանք հանդես են գալիս որպես հայ։ Այդ է խնդիրը բայց եթե մեր ուսանողները հանդես գալով որպես արցախցի կարողանան հասնել իրենց նպատակներին, սա արդեն նոր դռներ կբացի մեր ուսանողների, մեր երիտասարդների համար։ Մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որովհետև անգամ այն ծրագրի, որով մենք գնացինք ուսումնառություն ստանալու Հունգարիայում, առաջին հայացքից թվում էր թե անհնար էր բերել Արցախ, որովհետև այն կրթական փոխանակման ծրագիր էր, վիզա ստանալու խնդիրներ կային, բայց մենք կարողացանք հաղթահարել այս խնդիրները, իհարկե որոշ խախտումներ կատարելով, մեզ ստիպած տեղափոխեցին ուրիշ բուք, որ เป զի կարողանանք վիզա ստանալ, հայկական բուք, բայց հնարավոր եղավ։ Եթե նստենք, մտածենք ավելի լայն, փորձենք մեր իսկ դրած սահմաններից դուրս գանք, մենք կկարողանանք հասնել մեր նպատակներին։ Ուղղակի մի քիչ աշխատել է պետք, մի քիչ համագործակցել է պետք։ Ու մի քիչ պետք է գտնել այն, ինչպես ռուսերն են ասում, իզյումինկան, որ մեր մեջ կա, որը հիմք կհանդիսանա մեր բոլոր նպատակների մոտիվացիա դառնալու համար։ Ինձ թվում է դա յուրաքանչյուրի ինքնաճանաչման խնդրից է գալիս։ Այսինքն դու պետք է քեզ լավ ճանաչես, քո հնարավորությունները լավ ճանաչես, հավատաս քո ուժերին, հետո սկսես ինքնազարգանալ նոր միայն սпасել ինչ որ աջակցության։ Իհարկե, ինքնաճանաչողությունից էլ է գալիս շատ բան, բայց նաև մարդիկ կան, ովքեր հավատում են իրենց ուժերին, բայց գիտեն, որ ինչ որ մի բան իրենց ուժերից վեր է, բայց նրանք ձգտում են եւ անում են, հասնում են դրան։ Այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ թե քո ուժերն է ու քո ուժերի սահմանն է, այլ ինչքանով ես դու կամենում հասնել այդ նպատակին։ mm -hmm. Եթե ասենք դու ուզում ես կապ հաստատել արտասահմանի հետ, ուզում ես գնալ շրջեր, տարբեր ծրագրերի մասնակցել, իհարկե առաջին հերթին դու պետք է լեզու սովորես։ Այդ եմ ասում, որ սկսում է ինքնաճանաչողությունից, կրթությունից, ինքդ քո վրա կրթություն։ Մի քիչ ավելի շատ աշխատել։ Այո, իհարկե։ Ինքնակրթություն այսօր համաշխարհային մակարդակով բարձր գնահատվող երևույթ է, որովհետև հիմա ինչ կրթություն ես ստանաս համասարանում, դպրոցում, ինչ կրթություն ես ստանաս, որ գնում են անհատական պարապմունքների, մեկը այդ կրթությունը երբեք չի տա ինքնակրթության տեղը, որովհետև ինքդ Երբ որ դու արդեն պրպտումների մեջ ես լինում, փնտրտուքների մեջ ես մտնում, դու արդեն հասկանում ես, որտեղ է քեզ տանում այդ ուղին, որտեղ դու պետք է գնաս, ինչ ուղությամբ դու ես ուզում շարժվել։ Եվ դու ավելի ու ավելի նոր բաներ ես Որովհետև դու կողքից ինչ որ ուրիշ ինֆորմացիա չես վերցնում, դու սովորում ես այն, ինչ ինքդ ես ուզում։ Ու այդ ճանապարհին ավելի հետաքրքիր բաներ են հանդես գալիս ու դու բացահայտում ես աշխարհը նորովի, քո աչքերով, որ ավելի մեծ է գնահատվում։ Օրինակ, եթե երիտասարդները ուզում են մասնակցեն տարբեր ծրագրերի, միջազգային միջազգային մակարդակով նաև Հայաստանում կազմակերպող ծրագրերի, այնտեղ պարտադիր մի կետ լինում է, թե ինչու եք դուք ուզում մասնակից դառնալ լինեք այդ ծրագրին, ինչն է ձեզ մոտիվացնում ու այդ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին ձեր գիտելիքները Եվ եթե դու նախապես արդեն ինչ որ մի ձև տեղեկացված չլինես այդ ծրագրից, ինչ որ մի ձև դու տեղյակ չլինես ընդհանուր թեմայից եւ թեմայի մեջ չխորանաս, դու չես կարողանալու ծավալվել այդ հարցի շուրջ եւ չես կարողանալու պատասխանել այդ հարցին։ Հետևաբար քո դիմում կմերժվի։ Հասանք այն կարևոր կետին, որ տարբեր ծրագրերի մասնակցելու համար առաջին հերթին երբ որ լրացնում են համացանցով on-line դիմում հայտեր, այդ դիմում հայտերը լրացնելու համար պետք է հարցերին տրվի կոնկ կոնկրետ եւ գիտելիքներով լեցուն պատասխան, որ գալիս է անհատական փորձից, այլ ոչ թե ուրիշի բարերով։ Ուրիշի բարերով տրված պատասխանը երբեք չընդունում եւ այն նկատվում է, բայց այն ինչ դու քո հոգու խորքից ես գրում, այն ինչ գալիս է արդեն քո մտքից, այն միանգամից նկատվում է եւ գնահատվում է եւ նախանտրվում է իհարկե հանձնաժողովի կողմից։ Բնականաբար նման շփումները, նման ծրագրերի մասնակցելը իրենց օգտակարությունը ունեն եւ ինձ հետաքրքիր է ինչքանով ես դու դա կարողանում կամ փորձում կիրառել վերադարձից հետո հնարավոր է արդյոք։ Քանի որ ես հիմա դեռ քննությունների ծանր շրջանում եմ, դեռ չեմ կիրառել, բայց ես վստահ եմ, որ հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր կլինի։ Ոչ միայն վերջին տարբեր ծրագրեր, որ մասնակցել էի, բոլորն էլ կիրառվում են։ Եթե դու անգամ կոյնքնեք ես անկրության CV-ի մեջ լրացնում ես, որ դու մասնակցել ես տվյալ ծրագրերին, դրա մաս ինչ որ մի բան ես գրում, արդեն քո ապակա գործատուն շատ բարձր կգնահատի։ Եթե դու նպատակ ունես ինչ որ միտեղ աշխատանքի ընդունվել եւ դու այդ աշխատանքի հետ կա կապված, տարբեր ֆորումների ես մասնակցում, տարբեր միջոցառումների ես մասնակցում եւ դու արդեն նշում ես քո ինքնակենսագրության մեջ, որ դու մասնակցել ես այս միջոցառումներին, դրանք արդեն առաջնահերթ հավանության են արժանանում։ Արտերկրում հատկապես ծրագրերի մասնակցելը ավելի շատ է գնահատվում այսօր, որովհետեւ բոլորը շատ լավ գիտեն, որ դժվար է Արցախից գնալ եւ արտերկրում ինչ որ մի բանի մասնակցել։ Այսինքն դա ցույց է տալիս, որ մարդը նպատակասլաց է։ Դա ցույց է տալիս, որ մարդը նպատակը դնում է եւ հասնում է նպատակ նպատակին, ինչը եւ կարեւորվում է այսօր երիտասարդի մեջ, որտեւ եթե երիտասարդը չունենա նպատակ եւ չձգտի հասնել այդ նպատակին, նա կկորցնի արդեն կյանքի քաղցրություն եմ կարծիքով։ Իր երիտասարդության քաղցրությունը կկորցնի։ Իսկ ու երիտասարդությունից կընկնի արդեն հասուն է շրջանը, որ երիտասարդ չի, արդեն մեծ մարդու շրջան, ու արդեն ինքը ապրում է առօրյայի խնդիրներով, առօրյայի բեռն է փորձում իր վրա քաշել, բայց չի փորձում ինքը նայել ամեն ինչի երիտասարդի աչքերով։ Երիտասարդի մոտիվացիայով։ Կարո կարևոր հիմա այսօր մոտիվացիա ունենալն է ինչ որ բան անելու։ Մոտիվացիան նշեցի, եթե նույնիսկ հասուն մարդը մոտիվացիա ունի, նա կարող է երիտասարդի ավյունով ինչ որ նոր բան սովորել։ Այո, այո, տեղին է ասված, որովհետև մոտիվացիան ինքը շատ բան կարող է փոխել մարդու մեջ։ Հիշում ենք տարբեր կինոներից, ֆիլմերից հատվածներ, երբ որ մոտիվացիան հենց գլխավոր հերոսին առաջ մղիջ ուժ է դառնում գլխավոր հերոսին։ Կարևոր չէ քանի տարեկան է։ Կարևոր չէ քանի տարեկան է, կարևոր չէ ինչ դժվար իրավիճակի մեջ է, բայց նա հանկարծակի դառնում է աշխարհի ամենից երջանիկ ու հասնում է իր նպատակին։ Ու կարևոր չէ թե նպատակը ինչքան ծանր է լինում, բայց հասնում են։ Եվ հակառակը ունենք երիտասարդներ, ովքեր հասուն մարդու այդ ասած այդ բերի տակ հաց են մի տեսակ։ Այո, որովհետև նրանք արդեն կորցրել են կյանքին պոզիտիվ կողմից նայելու ունակությունը։ Իդեպ մեր երիտասարդությանը երևի փոքրինչ պակասում են դա նաև լավատեսություն։ Լավատեսությունը։ Իրականում ես կասեմ, որ լավատեսություն ոչ միայն երիտասարդության մեջ է պակասում, այլ նաև աշխարհի տարբեր երկրներում երիտասարդները աչքի չեն ընկնում, չեն բանում կարելի ասել, աչքի չեն ընկնում։ Արդեն մարդիկ երիտասարդներ են հիմնականում, սովորել են միայն դժգոհել, բայց ինչ որ մի բան փոխել Ոչ։ Անի կցանկանայի, եթե կարող ես առանձնացնել ինչ-որ մի երկիր կամ ինչ-որ մի ծրագիր, որ ամենաշատն ես հավանել ու հնարավոր է այն տեղայնացնել այստեղ Արցախ Ամեն շատ իհարկե իրականում ես հավանել եմ Եվրոպական երիտասարդական խորհրդարանի ծրագիրը, որ կազմակերպեց Կիպրոսում, որովհետև այն աչքեր ընկել իր հետաքրքիր թեմայով առաջինը, որ որ մեր կայուն ապագայի ստեղծման համար էր այդ ծրագիրը նախատեսված։ Երկրորդ ծրագիրը հավանեցի Թալուն երիտասարդների խմբով, որ հավաքվեց, որովհետև Եվրոպայի տարբեր երկրներից առաջադեմ երիտասարդներ են եկել, ովքեր որ տողորված էին, ովքեր որ ներշնչված էին իրենց խմբերին առաջադրված դրանց խնդրի լուծման ոգով, բայց դժվար թե այդ ծրագիրը կարողանանք իրականացնել Արցախում, որովհետև Եվրոպական երիտասարդական խորհրդարանի ծրագիրը իրականացում է Հայաստանում, բայց ոչ Արցախում, որտեղ Արցախի մաս չի կազմում, ինքը անդամ երկիր չի Եվրոպական երիտասարդական խորհրդարանի կամ ընդհանրապես Եվրոպական խորհրդարանի, բայց կան շատ լավ ծրագրեր, որոնք մենք արդեն փորձում ենք այստեղ իրագործել։ Օրինակ տարբեր երիտասարդական ուսանողական ֆորումներ, որոնք մենք արդեն հանել ենք Արցախի պետական համալսարանը վերջին 2 տարիների ընթացքում կարողացել է այդ ֆորումները հանել միջազգային մակարդակի։ Իսկ վերջերս նաև Արցախ պետական համալսարանում կայացավ համահայկական երիտասարդական ուսանողական ֆորում նվիրված Արցախյան շարժման 31-ին։ Մենք ունեցանք Հայաստանի տարբեր բուհերից ուսանողներ։ Իհարկե ողջունելի կլինի, եթե մենք ունենանք այլ երկրներից ուսանողներ, ովքեր կմասնակցեն, բայց դա այս դեպքում արդեն ֆինանսների հետ կապված խնդիրներ են առաջանում։ Հույս ունենք շուտով այդ խնդիրներն էլ կլուծեն ու ավելի շատ խմբեր կկարողանանք բերել այստեղ։ Բայց ես գիտեմ հասարակական տարբեր կազմակերպություններ, երիտասարդական կառույցներ, ովքեր որ տարբեր ծրագրեր են փորձում մշակել, որ เป զի երիտասարդների տարբեր խմբեր հիմա բերեն, տարբեր ծրագրերով Արցախ ու այդ ծրագրերը հենց իրագործել Արցախում, ոչ թե Հայաստանում, այլ Արցախում իրագործել, որովհետև դա անչափ կարևոր է, որպեսզի երիտասարդները գան, օտարերկրացիները գան, տեսնեն թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Ճանաչման եւս մեկ քայլ։ Եւս մեկ քայլ, որովհետև ցավալի է, բայց շատ շատերը անգամ չգիտեն, չգիտեն առաջինը Հայաստանը որպես երկիր գոյություն ունի թե ոչ, կամ Հայաստանի տեղեկարտեզին եւ հատկապես չգիտեն Արցախի մասին։ Եվ ամենավատն է, որ առաջինը հենց ասում ես Արցախ, պատերազմով է ասոցացվում։ Մի տեսակ եթե Արցախը ուրեմն պատերազմում է եւ շատերը այնքան տեղեկացված չեն, որ օրինակ, եթե նրանց առաջարկվում է լինել Արցախում, մի տեսակ մտավախություն են, որ հենց հիմա այնտեղ պատերազմ է եւ վտանգավոր է եւ այլն եւ այլն։ Այո, այդ խնդիրը կա։ Տարբեր մարդկանց հետ արդեն իրական կյանքում ծանոթանալիս օտարերկրացիների հետ, երբ հարցնում են որտեղ դե տեղից ես, ասում եմ Արցախի հանրապետությունից կամ ինչպես բոլորիդ հայտնի է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունից, միանգամից ասում են։ Երկու տարբերակ կա, կամ իսկ այդ որտեղ է, այդպիսի պետություն գոյությունն ի չեմ լսել։ Մյուս տարբերակն էլ, հա, այնտեղ կռիվ է, չէ՞ գնում։ Չէ, այնտեղ կռիվ չի գնում։ Ուղղակի հա, եկեք հա։ տեսեք ինչ է այստեղ կատարվում։ Զարմանալի է մի տեսակ, որ տեղեկացվածության այս ժամանակաշրջանում տեղեկատվական հոսքի գեր հոսքի նույնիսկ Մարդիկ չգիտեն թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Որովհետև արտասահմանյան օտարերկրյա լրատվամիջոցները քիչ են անդրադառնում Հայաստանին կամ Արցախ, Արցախին շատ քիչ։ Երևի ամեն շատ անդրադարձել են միայն ապրիլյան պատերազմի օրերին 2016 Դրա համար էլ միայն պատերազմի դիտել։ Միայն պատերազմի ստեղյակ է, իսկ հայաստանյան մեր լրատվամիջոցները դեռ այդ աստիճան դուրս չեն եկել միջազգային մեդիա հարթակ։ Այդ է խնդիրը։ Այսինքն հայկական հոդվածները անգլերեն լեզվով անգամ գրված հասու չեն բոլորին ոչ մեկը չի դա քրքրվում կարթա ինչ որ մի բան հայկական աղբյուրներից կամ իմանա թե ինչ է կատարվում, բայց ասենք Հունգարիայում, որտեղ մենք սովորում ենք Պիտերբազմանի կաթոլիկ համալսարանում, այնտեղ արդեն ուսանողներ շատեր իրենց դիպլոմային կամ մագիստրոսական թեսը գրում են Արցախյան հիմնարարցի շուրջ։ Դա արդեն մեծ քայլ է։ Այո, մեծ առաջընթաց է։ Շնորհիվ իհարկե Բալին Կովաչի, ով փորձում է ավելի շատ ուսանողական խմբեր բերել Արցախ, վերջերս նույնպես ուսանողական մեծ 35 հոկանոց խումբ Հունգարիայից եկավ Արցախ, Արցախի պետական համալսարան, եւ նրանք իհարկե փորձում են հենց Պիտեր Պազմանի կաթոլիկ համալսարան փորձում է համագործակցության նոր կապեր հաստատել մեր համալսարանի հետ։ Իհարկե ունենք արտասահմանյան այլ համալսարանների հետ համագործակցության համաձայնագրեր, բայց դեռ չեն կարողանում ակտիվ կերպով համագործակցել, որովհետեւ լի քաղաքական այս խնդիրը, քաղաքական այս իրավիճակը ինքը դեռ խանգարում է Ու եթե ինչ-որ մի բան է լինում, է պետք է ուսանողը իր բոլոր խնդիրները ինքը հոգա։ Բայց Արցախում ապրելով արցախցի երիտասարդ չի կարողանալու հոգա այդ խնդիրները, հատկապես որ ինքը Արցախի պետական համալսարանի ուսանող է։ Անի եւ հրաժեշտից առաջ վերջնական եւ ամենակարևոր նպատակների մասին կուզեի իմանալ։ Չնայած ես հիմա սովորում եմ լեզվաբանություն ու դալեզուներ։ Ես հույս ունեմ, որ մի օր նաեւ կշարունակեմ մագիստրատուրան քաղաքագիտության ոլորտում, միջազգային հարաբերությունների ոլորտում։ Մագիստրատուրա շարունակելու եմ հաջորդ սեպտեմբերից, բայց ելի լեզվաբանության ոլորտում, որովհետեւ ցավոք սրտի հնարավոր չէր փոխել ֆակուլտետը Հայաստանում, բայց արտերկրում հույս ունեմ շարունակել միջազգային հարաբերություններ գծով, որպեսզի կարողանա կարողանամ ինչ որ մի կերպ ազդեմ դրական կողմից իհարկե օգնեմ իմ երկրին, Արցախ աշխարհին, որ เป զի դուրս գա միջազգային հարթակ ավելի ինքնավստահ, ավելի կայուն հիմունքներով եւ կարողանա իր պայմանները, իր տեսակետները եւ այն ամենը, ինչ պետք է այստեղ ընդունվի իր իրականությունը աշխարհին ներկայացնի ինքը Արցախ աշխարհ, ոչ թե ուրիշ ներկայացնի կամ ասենք Հայաստանից ներկայացնեմ, մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք եւ մենք ներկայացնում Արցախի Հանրապետության շահ շահերը, այլ Արցախի հանրապետությունը կարողանա ներկայացնել իր շահերը։ Ինչ որ մի ձեր ցանկանում եմ ապագայում այդ իրավիճակի վրա ներգործել։